Jy is volgens ouderdom ingedeel, van die oudste tot die jongste. Die broers was baie verbaas hieroor, hoe sy Josef toch hulle ouderdomme geken het. Almal is met kools van die koningse tafel bedien. Benjaminse portie was echter elke keer vijf keer groter als die van die ander. Hulle het allemaal lekker saam met die koning geëet en gedrink.